al petit cocodril Sergi. Peta que una vegada hi havia una mare cocodril que va posar un nou i va néixer un petit cocodril que es va dir Sergi. El petit Sergi i un dia es va perdre. Ah, va fer com una cova. Es va trobar una bruixa. La bruixa la volia fer una trampa. El petit Sergi li va dir que la sortida estava per allà però no era veritat. El petit Sergi, que era molt llest, no va fer cas a la bruixa i se'n va anar a un tobogan. Es va llançar per dir d'una porta. La porta li va dir que li donés un dinaret per poder sortir. El petit Sergi i va donar el dinaret i va tornar per fi a casa amb la seva mare, el seu pare. Conte contat és conte acabat. Yuri, Sofian, Oriol, Maria, Marc, Ivan, Sílvia, Adam, Sergi, Laia, Júlia, Lucía.